nkuko muvyumva muri kino kiganiro tuganira ku bitangaza ku bakristo canke uwemeramana mbega igitangaza ni iki ibitangaza bifise akamaro akahe ku mukristo cyangwa uwemeramana ni bande bashobora gukora ibitangaza ibi hamwe n'ibindi nivyo bibazo duca nino muri kino kiganiro abadufasha guca ijya nino ivyo bibazo ni pasiteri inosa nibigira wo mu ishengero. ry'i Bujumbura patiri bazitwinshi kariyope arongoye ibiro by'inyigisho za bibiliya mu burundi hamwe na hasani Kirutimana umuvugabutumwa mu idini rya isilamu etiyeni mani na n'abateguriye kino kiganiro nongeye kubaha ikaze insobanuro y'ijambo ry'imana insobanuro y'ijambo ry'imana kuri radiyo isanganiro mu ntango za kino kiganiro patiri kariyope bazitwinshi asigura ko ibitangaza ari ibikorwa bitangaza abantu kandi batari babyiteze ngo kandi ibitangaza byarakozwe no mu isezerano rya kera hamwe n'isezerano rishasha ni nk'uburorero kuva mu isezerano rya kera gushyika mu isezerano rishasha nk'akarorero guhagarika uruzi ntirusubire gutemba turabibona mu gitabo cyihunguka gabane cy'icumi na kane kuva ku mirongo cumi na gatanu gushaka ku mirongo itatu na rimwe aho imana yacira inzira abanyisirayeri mu kiyaga ibanje guhagarika uruzi ntirwasubira gutemba abanyisirayeri baca ahantu humutse mbere bagiye gufungura hagasigara n'ibikemanyi cumi na bibiri kandi karonota nohereza ko mu gutanga eh, naho yezu ahindura amazi umuvinyi mu nkuru za yohani gabane cya kabiri kuva ku murongo wa mbere ku murongo w'icumi na kabiri ubwo n'uburiro ntanze rero bw'ibitangaro cyangwa ibitangaza cyangwa ibimenyetso bya eh, bikorwa bitangaza abantu kuko ari ibintu abantu babazi ko bitoshoboka ariko bigashoboka pasiteri inosa n'ibigira avuga ko yisunze ijambo ry'imana riri muri matayo ikigabane cya cumi na kane igitangaza ari ikintu kiva ku mana nagira ngo nisome ijambo ry'imana kuko Ah, niryo twishimikiza riri muri matayo cumi na kane duhere ku murongo wa mirongo ibiri n'umunani turashyitse ku murongo wa mirongo itatu na rimwe avuga ngo ahejeje gusezera ishengero aduga umusozi gusenga yiherereye bwagorobye ariyo wenyine gusa ariko ubwato bushitse hagati mu kiyaga bari batamijwe n'ibipfunda kuko umuyaga wari ubaturutse imbere ku muteramyi agira kane aza aho bari agendesha amaguru hejuru ku kiyaga abigishwa bamubonye agendesha amaguru hejuru ku kiyaga bakiga basimbwa n'umutima batina igihume baturishwa ubuku igitangaza gisigura ikintu kirengeye kamere y'abantu bari basanzwe bamenya bamenyereye kandi ico kintu gikogwa n'intumwa y'Imana iyo mvugo mu bw'isilamu iriyo n'icyo cyitwa igitangaza cyangwa ibitangaza mu bw'isilamu birazwi eh, insobanuro yaco ikintu cyitwa ngo ni igitangaza n'uvuga ngo eh, hiya amrun khariqun lil aada yuzhiruhu Allahu ala yadi al-mudda'i an lahu fi da'awahu wa tathbitan li ikintu cyitwa igitangaza twebwe mu bw'isilamu insobanuro yaco ni ikintu kirengeye kameremere k'intahuro ingene abantu baba basanzwe bamenyereye ibindi bintu bikorwa canke bibaho icyo kintu rero kikabaho gitangaje kirengeye kameremera abantu baba basanzwe bamenyereye icyo nacyo uhoraho Allah Imana rugira byose akagikorera ku kuboko k'umuntu yitwa umuvugishwa n'Imana kikaba gifise rero intumbero yo kumwemeza uyu muntu ko by'ukuri ari umuvugishwa n'Imana hamwe no gushimangira neza yuko eh, ubuhanuzi canke ijambo ry'Imana ashobora kuba ariko arigisha by'ukuri yatumwe n'Imana kugira byose rero ikintu nk'icyo nicyo kintu cyitwa igitangaro cyangwa ibitangaza eh, mu bw'isilamu igitangaza eh, mu bw'isilamu nta wundi muntu yashobora kugikora keretse intumwa y'Imana nagira mvuge yuko eh, kuri iyo nsobanuro y'igitangaza cyangwa igitangaro eh, abavugishwa n'Imana bose barakoze ibitangaro ibitangaza naho ibyo bagiye barakora byagiye biratandukana kubera ko ibitangaza bikorwa n'abavugishwa n'Imana eh, babikora hisunzwe abantu baba bari ko barigisha abari bo uko batahura kamere baba babayemo ibiri mu kibano cyabo nibyo niko kuntu rero Uh, umuvugishwa n'imana wese arakora ibitangaro umugabo bishobora gutandukana n'ibyo uwundi yakoze bivanye nawe ahari ibyo abantu bari bakeneye kugira ngo eh, bibemeze neza kuko kandi insobanuro y'igitangaro ni icyemeza cyemeza by'ukuri ko uyu ariko aragikora eh, ari intumwa y'imana rugira byose rero muri icyo cyitwa ibitangaro hariho ibintu bibiri byo kwitwararika cyane rwose byo eh, kumenya ubwa mbere ho ni uko igitangaro ntigishobora gukorwa n'umuntu umuntu atari umuvugishwa n'Imana ntibishoboka kandi n'uwo muvugishwa n'Imana nawe nyene ntashobora kwikora ku gahanga kiwe na patiri kariyope bazitwinshi mu bisanzwe navuga ko ibitangaro bikorwa n'imana gusa imana yonyine niyo ikora ibitangaro ariko iyo mana iraha ububasha abantu bamwe bamwe kugira ngo bakore ibitangaro ariko ntibabikora ku izina ryabo babikora ku izina ry'imana nk'akarorero Eh, yezu eh, we naribwira ko atacu ashobora gukora ni yezu arakora ibitanga ariko avuga ati jewe sindondera ishaka ryanje ariko ndondera gukora ishaka ry'imana abandi imana yo gukora ibitangaro n'abahanuzi cyangwa abatumwa ba yesu kirisiti turabona bakora ibitanga muri rusange ndavuga intumwa z'imana ariko nazo nyine eh, cyangwa gukora ibindi bitangaro atari ku mana abantu barasengera abagwaye bagakira abantu barasengera abantu bafashwe n'amashetani bagatuza amashetani ariko eh, na bibiri iravuga kenshi aho eh, yezu yirukana amashetani canke aho eh, abatumwa ba yezu birukana amashetani ariko ibyo byose abatumwa babigira ku izina rya yezu Kristo ni ukuvuga iyo umuntu agiye gusengera urwaye iyo umuntu agomba kwirukana amashetani yateye umuntu ibyo byose umuntu abigira ku izina rya yezu Kristo nk'uko paul abivuga mu makete yanditse menshi cyane arabivuga ati nta rindi zina rikiza atari yezu Kristo. iryo zina rero mbere n'amamuko yaryo yezu bisigura Yoshua amamuko yaryo mu giheburayo yoshua bisigura imana irakiza nk'uko no migenzo y'ikirundi dufise izina ryitwa imana irakiza intumwa z'imana zarakoze ibitangaza imbere y'ivuka rya yesu Kristo bisigurwa na Hassan Ntakirutimana tubanze tuvuge imbere y'ivuka rya Yesu eh, kuza ngaha kuri nosi hambere yiwe hariho intumwa z'Imana nyinshi hariho abavugishwa n'Imana benshi uri bari aba Abrahamu ba Noa ba Mose ba Eliya ba Elisa eh, n'abandi benshi cyane gose rero abo bavugishwa n'Imana bose nkuko twabivuze barakoze ibitangaro nta muntu ashobora kuba umuvugishwa n'Imana hanyuma ngo ntakore igitangaro kuko hamwe atokora igitangaro nta muntu numwe yomwizera nta muntu n'umwe yomwemera kuko aba ari umuntu wo mu muryango uba usanzwe uzwi naka ibintu nk'ibyo rero bijya bitangaro ni ibyemezo uhoraho abaha ukaraba nkaja 17 17 abami ba mbere urabona ko Elia yarazuye umuntu yapfuye uno muvuga butumwa amenyesha kandi ko inyuma ya Yesu Kristo haje intumwa y'Imana Muhammad Salama arakora ibitangaza byinshi bisumba ivy'izindi ntumwa z'imana zakoze mu nyuma za yesu haraje umuvugishwa n'imana yitwa muhammad sallallahu alaihi uyu nawe mwari mwamuvuze ko e, nagira mvuge yuko kubijanye na muhammad eh, sinzi ko e, eh, arakankirizo kumbure abisi bo baramugiriye cyane cyane abagiye baraganza itangazamakuru ku isi bituma muhammad kumbura ibyiwe bitamenyekana cyane mugabo twebwe dusomye tubona ko muhammad yakoze ibitangaro anashaka byinshi kuruta n'abandi bavugishwa n'imana bose bo hambere kuko yashoboye gukora ibitangaro birenga igihumbi n'amajana abiri mu gihe abandi ibyo bakoze ushobora guharura kuri cumi cumi na bitanu ibitubona muri za bibiliya yesu yakoze ibintu nk'ibyo oye mugabo we yakoze ibitangaro birenga igihumbi n'amajana abiri mugabo kandi ibitangaro byiwe bikaba bigabuwe mu mice ibiri hariho ibitangaro bisa na bya bindi abandi bo hambere bakoze ibintu nk'ibyo mugabo kandi hakabaho n'ibitangaro byisa ni ukuvuga ngo ibitangaro bya siyanse na tekinoloji bituma n'abashakashatsi buno munsi abasava buno munsi bavuga bati mbega uyu le conducteur du chameau dans le désert uyu muntu yagendera ku bugaragwa mu eh, yagendera ku ndogo ba mu bugaragwa mbega ibi bintu wewe yabikuye he mu kinjana cindwi ibintu bya science na technologie uravye ibintu bijanye na development de l'embryo ibintu byinshi byinshi byinshi ni novuga ko inyigisho za Muhammad ugiye kuraba sallallahu alaihi wasallam eh, igitabo kidonda ubugingo bwiwe ingene yabayeho ingene yagiye arakora n'ingene iyo revelation yagiye iramuza ko hari hehe hari habaye iki byari bikeneye ko yigisha abande hakozwe igitangaro nyabaki ibyo bica bizana mwido nido muri biogarafi yiwe mugabo kije gitabo Qur'ani ni gitabo kirimo gusa amajambo ni revelation yavuye kuhoraho Imana rugira byose Pasteur Innocent Nibigira avuga ko ibitangaza bikogwa n'umuntu wese yizera twishimikije ijambo ry'imana riri muri mariko cumi na gatandatu umurongo wa cumi n'indwi gushyira ku wa cumi n'umunani havuga ngo kandi ibimenyetso bizokwama biboneka kubizera n'ibi bazosenda abadayimoni mu izina ryanje bazovuga indimisha bazofata inzoka nibanywa ikintu cyica nacyo na gatoya bazorambika ibiganza ku barwayi bakire ayo ni yesu yavuze asigira abigishwa asigira abazomwizera yavuze ngo n'ibimenyetso bizokwama biboneka ku abizera ibi bisobanurwa rero ngo abantu bakoreshwa ibitangaza n'abizera imana bose si pasiteri gusa si umurongozi w'ishengero gusa eh, si umukuru w'idini ariko abantu bose bizera abizera abemeye kwakira yesu kirisito nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwiwe bose iyo bava bakagera bazokoreshwa ibitangaza ariko n'abizera none umuntu yamenya gute koko ko kijya gitangaro umuntu akoze agikoreshejwe n'imana ntiwaba yumvira ati ni bamwe bemera ibintazi nibyo uh, bibiriya iravuga yuko mu gihe cya mose icyo umuntu ari cyo ni ibyamwa yama eh, n'ingendo yiwe nubuzima ubuzima bwiwe bw'urukirisito ni bwiwe bwo kwizera imana gukunda imana eh, bumutandukanya na ba bandi kuko ba bandi hari igihe ashobora kubirondera mu mapfuma agakoresha ibintu by'amareba ibintu by'amagi ariko kandi kibyerekana ni uko kizaba bitandukanya ni uko ubuzima ushushanyije mu biganza byanje iyo uri kurumviriza ni radiyo isanganiro turi mu kiganiro insobanuro y'ijambo ry'imana turi ko tuganira ku bitangaza ku mukiritsu cyangwa uwemeramana abariko baradufasha kuzirikana ikigwa cy'uno munsi ni pasiteri inosa nibigira wo mu ishengero ibitangaro rero bifite intumbero y'uko bifasha abemera kubona by'ukuri ko imana ishoboye byose Abakristu cyangwa abemera rero basabwa kubaha kwemera no kugamburukira iyo mana ifise ububasha bwo gutanga ubuzima nko mu nkuru nziza ya yohani gabanya cumi na rimwe umurongo wa mirongo ibiri na gatanu ngeze avuga ati jewe ndizuka n'ubuzima uwunyemera naho yaba yarapfuye azosubira kuba muzima abakristo rero basabwa kutaguma gusa baraba ibyo bintu bitangaje ibyo bitangaro ibyo bintu batari bamenyereye ariko bakamenya ariko mu nyuma haheze iminsi itatu akazuka ava mu bapfuye icyo rero nicyo kimenyetso gikuru gisumba ibindi byose cy'uko yezu yapfuye hama agasubira kuba muzima ni naho ukwemera kwacu twega ba gushingiye ku ipasika izuka ry'umukama wacu yezu kirisitu na paul arabivuga mu makete yanditse nka yose akavuga ko yezu kirisitu yazutse ava mu bapfuye twebwe abamwemera natwe azoduha ubwo bwo kuzuka tuva mu bapfuye mu bitangaro rero byose novuga ko ikiza k'ibiheta ari nacyo shingiro umushinge wo kwemera kwacu n'izuka rya Yezu kirisito ibitangaza bitera intege abakristo bakabona ko ijambo ry'imana rivuga ukuri bisigurwa tukavuga ko Yesu akiza abagwaye hanyuma abagwaye bakaba bariko barakira tukavuga ko Yesu azura abapfuye abantu bakaba bariko barazuka tukavuga ko Yesu ahumura impumyi abantu bakaba bariko barahumuka tukavuga ko Yesu amugurura tukavuga ko Yesu atanga akazi tukavuga ko Yesu atanga amahoro tukavuga ko Yesu atanga umunezero abantu batagira umunezero umunezero bakaba bariko baragira umunezero ibyo rero birabafasha abantu bikabatera intege bakavuga bati bwa bundi ijambo ry'imana ni ukuri icya kabiri bibafasha ni iki ikindi birerekana ko ijambo ry'imana ari ukuri icyo ntakivuze ariko reka mvuga icya gatatu abantu benshi barakunda kwegeranira ahantu ariko harakoreka ibitangaza benshi cyane bakaza baje kururira baje kuraba benshi baranashobora no kwizera bisobanura ngo rero ibi ni bitangaro byagiye birakogwa mugabo Muhammadi yakoze ibirenga igihumbi n'amajana abiri umuvugabutumwa amenyesha ko ibitangaza bifise akamaro kanini ngo kuko bituma abumva ijambo ry'Imana baryizera kuko baba bariko baribwirwa n'intumwa z'Imana ibitangaza birafise ikintu kinini bifasha uwemera mana ubwa mbere hoho murazi ko ijambo ry'Imana ntigivuga ntirivugwa n'ibiti ntirivugwa n'amabuye ijambo ry'Imana rivuga rivugwa n'uwarihawe n'uwarirungikanywe uhereye kubavugishwa n'Imana ku ntumwa z'Imana mugabo kandi rikavugwa n'uwaryize ashobora kuba yarahawe iyo mpano yo kuba yogigisha rero eh, ibitangaro bifise akamaro uhereye yahereye hariya mu ntango kubera ko kugira ngo umuvugishwa n'Imana yemegwe ko ari umuvugishwa n'Imana by'ukuri agomba kuba akora ibitangaro ibitangaza bifise akamaro kanini ku mugigwa ukwizera kuko e, bituma abantu bizera by'ukuri ko ijambo ry'Imana bariko barabwirwa bariko baribwirwa ubwa mbere ari ry'ukuri kandi ko bariko baribwirwa n'umuvugishwa n'Imana cyangwa intumwa e, y'ukuri ni hano hagarukiye ikiganiro insobanuro y'ijambo ry'Imana aho twaganiriye ku bitangaza ku cyangwa canke abemeramana ndashimiye abatumire Pastor Innocent Nibigira bo mu ishengero rya Zode Zambi Bujumbura Patiri Twinshi Cariope arongoye ibiro by'inyigisho za bibiriya mu Burundi hamwe na Hassan Nakirutimana umuvugabutumwa mu idini rya Islam ndabashimiye namwebwe mwariko muratwumviriza Etienne Imana irakiza nabateguriye kino kiganiro ndabikebanuye mugira umugisha murakoze Isobanuro y'ijambo ry'Imana insobanuro y'ijambo ry'imana kuri radiyo isanganiro